नमदारिया काने ख़ुदा सजदा नमाज़ बया काने ख़ुदा हथ विच चकीर ते सजदा नमाज़ार चमी जॻंत जाए न कुझ जा नमाज़ होद सजाए त नज़